Əl-Münafiqun Münafiqlər Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə İzə cəəkəl münafiqun qalu nəşhədu innəkə lərəsulullah Vallahu ya'lemu inneke lerasuluhu vallahu yeşhedü innel münafiqine lekâzibûn. Münafiqlər sənin yanına gəldikləri zaman biz şəhadət veririk ki, sən Allahın elçisisən deyirlər. Allah da bilir ki, sən onun elçisisən. Allah şahiddir ki, münafiqlər əsl yalançıdırlar. İttəxədu əymənəhum cünnətən fəsaddu ən səbililləh, innəhum səə mə kənu yə'məlun. Onlar andlarını sipər edib insanları Allah yolundan döndərdilər. Həqiqətən onların törətdikləri əməllər necə də pisdir. Zəlikə biənnəhum əmənu thumma kəfəru fətubiə alə qulubihim fəhum la yəfqəhun. Bu ona görədir ki, onlar iman gətirdikdən sonra kafir oldular. Sonra da onların qəlbinə möhür vuruldu. Artıq onlar anlamırlar. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ Sən onlara baxdıqda bədən quruluşları xoşuna gəlir, danışanda onların dediklərinə qulaq asırsan. Halbuki onlar divara söykədilmiş dirəklər kimidirlər. Onlar hər bir səsküyün özlərinə qarşı olduğunu sanırlar. Onlar düşməndirlər. Sən onlardan çəkin, Allah onları məhv etsin necə də haqdan döndərilirlər. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Onlara gəlin Allahın elçisi sizin üçün bağışlanma diləsin deyildiyi zaman başlarını yelləyir və sən onların özlərini dartaraq üz döndərdiklərini görürsən. Səvəun aleyhim əstəğfərtə ləhum əm ləm təstəğfir ləhum lən yəğfirəllahu ləhum İnnəlləhə la yəhdil qavməl fəsiqin Sən onlar üçün bağışlanma diləsən də, diləməsən də fərqi yoxdur. Allah onları bağışlamayacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah fasik adamları doğru yola yönəltməz. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون Məhz onlar Allahın elçisi yanında olanlara bir şey verməyin ki, dağılıb getsinlər deyirlər. Halbuki göylərin və yerin xəzinələri Allahındır. Lakin münafiqlər anlamırlar. يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Onlar, əgər biz Mədiniyə qayıtsaq, ən qüdrətlilər ən alçaqları mütləq oradan çıxardacaqlar deyirlər. Halbuki qüdrət yalnız Allaha, onun elçisinə və möminlərə məxsusdur. Lakin bunu münafiqlər bilmirlər. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ey iman gətirənlər nə mallarınız nə də övladlarınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın. Bunu edənlər ziyana uğrayanlardır. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Sizlərdən birinə ölüm gəlib, Ey Rəbbim, mənə biraz möhlət ver ki, sədəqə verib əməli salihlərdən olum deməmişdən əvvəl sizə verdiyim ruzidən xərcləyin. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah əcəli çatmışlara əsla möhlət verməz. Allah sizin nələr etdiyinizdən xəbərdardır.